դոյլ ես զինվորական դառնում, պիտի հարմարվես, որ զանգես կարողան հասանելի լինի, կամ գիշերը տուն չգա, կամ ժամը 3-ին գա, ամ, ամեն պահի պատրաստ պիտի լինես ամեն ինչի։ Արգինե Տոնյանն է զինվորականի կնոջ առաքելությունը կատարեց 10 տարի։ Լավ է հիշում, ինչպես դպրոցական տարիներից սկսած ընկերությունը վերածվեց ընտանիք կազմելու որոշման։ Ոնց ես շնորհիվ փոքր տարիքից ենք սկսել մեր ընկերությունը, ընկերություն ենք անում։ Հետո ենք արդեն ուսանող էր, ես 10-րդ դասարանում էի։ Տենց հետո ճիշտ ասած մենք միշտ իրարից հեռու ենք եղել։ Ինքը ուսանող էր, ես գյուղում էի, հետո ինքը գնաց բանակ, ես ուսանող էի, հետո արդեն որ ամուսնացանք, տեղափոխվեցինք Ջաբրայիլ, ոնց որ տեղ մեր կյանքը արդեն համատեղ կյանքը սկսեց, իրարից մոտիկացանք։ Այն ժամանակ ասում ենք հերույա Ջաբրայիլը կտրված է բանա, բայց մենք երջանիկ էինք այնտեղ։ Ջրականն էլ հարազատ դարձավ։ Հենց այնտեղ իրենց ամուսնական կյանքի առաջին տարիների ընթացքում ապրեցին ամենաերջանիկ օրերը, թեև դժվարությունների էլ են հանդիպել։ Ես վերջի կուրսում էի, որ ամուսնացանք, 4-րդ կուրսում էի։ Վերջացրեցի համասարան, ավարտեցի, տեղափոխվեցի միանգամից Ջաբրայել։ Հետո ես էլ այնտեղ աշխատում, դպրոցում աշխատում էի, ինքն էլ դիզնեյորական է դիրքեր էր գնում 14 օր դիրքեր, 14 օր տանը։ Այդպես հետո երեխաները ծնվեցին։ Երեք երեխա ունեն, երկու տղա, մեկ աղջիկ։ Արգինեն ասում է, հայրը խոստում էր տվել աղջկան։ Աղջիկս միշտ ասում էր, որ ես քույրիկել եմ ուզում, ամուսինս միշտ ասում էր իհարկե կարող է այս աղջիկաս ասածը չանեմ <laughs> պիտի քուրիկել ունենանք Թվում էր գոնե ջրականում իրարից բաժան կյանքը կվերջանար։ Ընտանիքն արդեն մոտ էր Սերժիկին, բայց ինվորական կյանքն իր գրված ու չգրված կանոններն ունի։ Մի հատ ծնունդ էր լինում, տանը չէր լինում, մի հատ տեղ ենք հրավիրված, ինքը տանը չէր լինում միշտ զինվորականի կյանքով բայց երբ տեղափոխվեցի Քադրուտ ոնց որ գալիս էր ամեն ամեն առավոտ գնում էր իրիկուն գալիս էր տուն կեսօրին գալիս էր տուն հացեր գտնում միասին եթե մի շաբաթ գիրակի ազատ է լինում, անպայման զանգում էր, այսօր բան չանես, հաց չսարքես, երեխեքին վերցնելու են գնանք ինչ տեղը մի հատ խորոված անենք ուտենք։ Ինքը սիրում էր տենց բաներ, որ գնանք ուրախանանք, ակտիվ կյանքով ապրող էր։ Ու հիմա որ հիշում եմ, ասում եմ, չգիտեմ ինքը զգացել է, որ կարճա լինելու թե ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, բան եմ ասում եմ լավ է, էլի որ սենց է ապրել։ Արգինեն պատմում է, որ ամուսինը Սերժիկը էությամբ ակտիվ կատակասեր հյուրընկալ եւ չտրտնջող էր։ Մանկուց դժվարությունների միջով էր անցել, բայց մնացել սրտաբաց եւ ժպտերես։ Արգինեի կյանքում տեղափոխությունները, փոփոխությունները ապրելակերպի բաղկացուցիչ մաս էին կազմում արդեն։ Ասում է ամուսինը հաճախ է կես կատակ, կես լուրջ ասում, որ իրենց երեխաները ավելի շատ մեքենայում ճանապարհին են լինում։ Ընդ դե ես էլ ասում եմ ավելի հերիք արդեն այնքան տներ մաքրեցի, այնքան տեղափոխվեցի, հոգնել եմ, ասում եմ մի մտածի, վերջինն է, այս վերջինն է, վերջինն է, տեղափոխվել ենք հադրուտ ու վсё հանգիստ ապրելու ենք։ Երբ եք տեղափոխվել։ 2018-ի հոկտեմբերին տեղափոխվել ենք Հադրուտ։ Երկու տարի չհասցրեցինք, մնաց սեպտեմբերին արդեն դուրս եկանք։ Հարազատ դուրս եկա։ Հա, Հադրուտ ոնց որ Հադրուտում էր լիներ մեր տունը։ Հադրուցի տունը <clears throat> ճիշտ ասած ստացել ենք ինքը որ 2007 թվին Ջաբրայել անցավ զինվորական գործին հերթագրվեց տուն ստանալու համար Ու մի օր գործից եկա, ես դպրոցում որ աշխատում եմ, գործից եկա, ասեց, այս քանի օր տուն ենք ստանալու։ Որ ասես տուն ենք ստանալու, ասեցի, լավ է Սերժիկ, ասում էի, ինքը ենթասպա էր, ասում եմ ինքան գնդապետներ եսի մինչեր տուն կստանային մեզ դովա տուն տալու մեզ, ասում եմ տենաս երբ կլինի մեր հերթը, ասում եմ չէ, կլինի լուրջ եմ ասում, ստանալու ենք։ Լուրջ, հետո մի օր եկավ, ասում կանչել են բանի այդ բանալիները որ տան։ Նոր տուն, խանդավառություն, միասնական ընտանիք, երեք երեխաներ, որ սպասում էին իրենց սեփական անկյունին։ Տարիներ շարունակ տան շրջող իրեր, որ վերջապես մշտական տեղակայման վայր կունենային։ Հետո բանը, ննջարանի կահույք պատվիրեցինք Երևանից բաներ։ Այդ պահը, այդ են պահերն էր, որ կորոնոբան ընկած էր ճանապարհները փակ։ Երևի մին 5 ամիս ձգձգվել է այդ բերելը։ Օ սեպտեմբերի 26-ին վերջի արդեն բերեցին, տեղավորեցին ամեն ինչ։ Շաբաթ Կիրակի էր, այդ 25 26-27 հա շաբաթ Կիրակի էր։ 26-ի ժամը 3-ին երևի այդ բաները, վարպետները հավաքեցին սաղ ես էլ ենքան մեծ էի ամենից չզակ պատվիրել ասում էի թո մեծ լինի որ տեղավորվի բան այն հա- ջաբրայել որ միշտ նեղ վասքեր բաներ ասում էի թող էս մեր տանը սաղ մեծ լինի որ սաղ հարմար լինի Սակայն ընդարձակ տունն ու նոր կահույքը շատ քիչ վայելեցին, բայց այդ ամենը նվազագույն վնասներ որ կլիներ։ Այդ ժամանակ սկսվեց անսպասելին՝ պատերազմ, որ փոխեց ամեն ինչ։ Միջև պատերազմը Ինքը 25-ին գնացել էր Ստեփանագերտ։ Հասել այնտեղ զանգել են թե տագնապը արի։ Զանգելը ասում էր բանը սունկաս պատրաստի, գալիս եմ, դիրքեր եմ գնալու։ Պատրաստեց եկավ, վերցրեց գնաց, բայց էլի եկավ, գիշերը եկավ։ Եկավ ու այդա 26-ին պարկեցինք ու քնեցինք 27-ի առավոտը ձեներից վեր կացանք։ Մի պահ ես ինձ կորցրի, մտածեցի երկրաշարժի ձենա, թե ինչ դմփոց է, ինչ է, դմփոցներից վեր կացանք։ Երեխեքը մեկը մեր հետ էր, երկուսը մյուս սենյակում էին որ երկու բալկոն ունենք։ Ես վազեցի սենյակի բալկոնից նայեց, տենամ այդ ինչ ձեներ է, ամուսինս էլ մի բալկոնից նայեց ու ոնց որ տեսանք այդ ոնց ոնց են կրակում այդ պայթյունը ոնց է լինում։ Այդ մենք ես իմ աչքով տեսա այդ Արդեն երկրորդ անգամ պատերազմ տեսնելով հավատում էին, որ այս մեկն էլ ապրիլյանի պես կարճ կտևի։ Արկերի, պայթյունների որոտը լսելով շենքի ողջ բնակիչները իջել էին ապաստարան։ Ես երեխեքին վերցրեցի իջապատվալ, ինքն էլ իսկ մեզ չտարավ այդ պատվալ, ինքը մի անգամ ցակնուեց ու գնաց։ Ոչ մի բան չեմ վերցրել, մենակ երեխեքին հագցրել եմ ու դուրս ենք եկել։ են Գնացել ենք падվալ, падվալում արդեն ահավոր էր, երեխեքը լացում էին կրակոցներ, մենք падվալի մեջ հադրութի բան դիվիզիայի շենքին խփեցին։ Այդ վախից, այդ ցնցումներից երեխեք ասում են մր ցուրտ է, մրսում ենք։ Բարձրացած տուն այդ հողեցի հարևանների մոտ ասացի մի հատ նայեք, շուտ բարձրանամ, ամենքի մի հատ վերք բերեմ, ժակետ բերեմ։ Բերեցի, այտենց էլ դուրս ենք եկել։ Չենք մտածում, որ սենց կլիներ արդեն ոնց որ սկսել ենք դղապրել, հարմարվել։ Երեխեք է դպրոցը, մանկապարտեզը, իր գործը, ամեն ինչ հունի մեջ էր ընկել։ Չենք պատկերացնում, որ կարող է մի ժամանակ գա, որ կզրկվեք այդ ամեն ինչից։ Պատերազմի առաջին օրերին, երբ տեղափոխվեցին Հայաստանի Հանրապետություն, ասում են նպատակային, գիտակցելով հադրութում թողեցին իրենց մեքենան որ ասում էին բան ավտոմեքենան բերենք բան ասում էի չէ թող մնա Սերժիկը որ գա որ գա մեր հետևից Հերվից պատերազմի մասին լսվող լուրերը հատկապես հադրութի հատվածում ցավոտ էին։ Սակայն հերախոսից այս կողմ Արգինեն երբեք չի զգացել ամուսնու տագնապը։ Ավելին, միշտ հուսադրում էր։ Որ ասում էին մտել են Ջաբրայիլ, ասում էին դե հեսա հետ կգնան նորից, հետ կվերադարձնեն։ կվ Ես իմ որ արդեն հոկտեմբերի 10-ին մտան հադրուց ամուսնուս հետ խոսացի, ասացի խեք տեղ նստել, էլի խեք սպասում, արդեն հադրուտ են հադրուտ են եկել, ինքը ֆիզուլի էր։ Ասացի գալու են ձեզ շրջապակեն, մնալու ենք տեղ, ծիծաղում էր, ասում էր լավ է, դու սաղ գիտես, մենք չգիտենք։ Բան չեր անում ինքը ոչ մի անգամ պատը չի խոսացել։ Ամուսնուն նկարագրելիս Արգինեն ժպտում է, նույն ժպիտով, նկարներից պայծառ ժպտացող Սերժիկի, երեք երեխաների հորպես, բայց եւ անմիջապես խոնարհում աչքերը, հիշելով իրենց վերջին խոսակցությունը։ Հոկտեմբերի 12-ին առավոտ զանգեց ինքը։ Զանգեց 11-ին գիշերը զանգեց, երեխեքի հետ խոսեց, երկար խոսեց երեխեքի հետ, իմ հետ, իր մամայի հետ խոսեց, կատակեց երեխեքի հետ, բան։ Հետո զարմանալի էր, որ ինքը այդքան երկար խոսեց, որովհետև միշտ որ զանգում էր մի րոպե, մի քանի վայրկյան տենց էր խոսում, ինքան ոնց եք, լավ եք, լավ եք, սենց։ Այդ օրը մի քանի րոպե խոսեց երկար։ Հետո առավոտ զանգեց 12-ի առավոտը։ Իմ հետ խոսած։ Ոնց որ միշտ էլի սովորականի նման։ Մեկ էլ արդեն ժամը 5-ից հետո 5:15-ից ես զանգեցի զանգեցի պատասխանեց վերցրեց ու ասեց էս այս կզանգեմ ցեն շուշուտ մի 3 վայրկյան տևեց ու անջատեց Կիսատ մնացած խոսակցությունը շարունակություն չունեցավ, ել երջանկություն չունեցավ լսելու ամուսնու ձայնը։ Իրեն այդքան գոտ է բնդող նրա ծիծաղը։ Անընդհատ զանգում էր, բայց անպատասխան։ լսեցինք, որ ֆիզուվա վրա տենց հարձակում ա եղել, զոհերեն եղել, վիրավորներն եղել, բայց չէի մտածում, որ հենց իրանց մոտ ա եղել այդ 3 օր ոչ մի լուր չունեինք զանգում էին, ինչքան ծանոթ, անծանոթ, ինքը որ ուրիշ համարներով զանգում էր, ինչքան համարացել զանգել եմ, որ տենամ վերջի անգամ ոնց են տես, որտեղ են տեսել, բան ոչ մեկ բան չէր ասում։ Հետո 15-ին զանգեցի իր ծառայեկից ընկերներին, որ ճանաչում էի։ Մի հատ տղայի զանգեցի։ Ասացի, բա Սերժիկը 3 օրա չի զանգում։ Կարողա տեսել, որտեղ ես տեսել, բան կապ ունենաս հետը։ Այդ տղան սենց լացելով սենց մի տեսակ ասում է խիձեր չեն ասել։ Ասվեց անսպասելին, անընկալելին, անմարսելին։ Սկսվեց որոնումների երկաշղթան։ Արգինեն ասում է, որ ճակատագիրը դաժանորեն կրկնվեց։ Ամուսինը եւս զոհված ազատամարտիկի որդի է։ Ամուսնու հայրը ընկավ հայրենիքի համար, երբ ինքը 9 տարեկան էր այնպես ինչպես իրենց ավակ որդին Էդմոնը, երկու հայր, երկու անհայր մանկություն։ Հոկտեմբերի 12-ից հետո այդ տարածք չէին մտել, Կարմիր խաչն էլ չմտել։ Դեկտեմբերի 3-ին մտան, իրա հորքուրի տղեն էլ հետը գնաց Կարմիր խաչի հետ հանեցին։ Հանեցին, բայց դա դե արդեն անճանաչելի էր։ Բերեցին Երևան հեր, հերացի։ Հետո կիսորս գնաց անալիզ տվեց, ԴՆԹ-ի անալիզ տվեց, որ անալիզով պիտի ճարեին, ճանաչեին։ Մինչև մարտի 29-ը ամեն օր գնում էինք հերացի։ Ամեն օր տենց օր չկար, որ չգնայինք միջնորություն կա, անալիզը համընկել է, համընկնում համընկում չկար։ Մարտի 29-ին զանգեցին, որ համընկել է։ Բայց համ հավատում էի, որ կարող է վիրավոր է, կարող է գերի է, բայց մեկ էլ իրան ճանաչելով ասում էի հնարավոր չէ։ Եթե ինքը նույնիսկ գերի լիներ կամ վիրավոր լիներ կամ ես իմ միտեղ թակնված լիներ, այդ վաղ շատ էին ասում թակնվել են, քանի հոգի դուրս են եկել։ Ինքը այդ մարդը չի որ մի ձևով ինքը իմ հետ կկապվեր։ Եթե ինքը երկու օր չի զանգել, ես արդեն զգում էի որ որ ինքը չկա։ Արգինեն երկու երեխաների հետ տեղափոխվեց Արցախ։ Իրենք նորից նոր տուն են տեղափոխվել։ Հուսանք վերջին անգամ։ Տարիներ շարունակ բնակարանից բնակարան տեղափոխված Արգինեի համար տուն ասվածը այլ արժեք է։ Տունը նախ ջերմ, լիարժեք ընտանիք է։ Եթե ես ամեն ինչ չլիներ, ինքը իմ ամուսինը լիներ մեր կողքին, տունը ինչ այնքան տուն այլ է միտե վարձո, միտե մի քիչ դժվար, մի քիչ թեկուզ մի խրճիթու, մի, չգիտեմ, մենք կապրենք, մենք հարմարվող ենք։ Մենք 8 տարի որ Ջաբրայել մնացել ենք, սովորել ենք այդ դժվարություններին, միասին դժվ, շատ դժվարություններ ենք հաղթահարել։ Հիմա դժվարությունները երեխաների հետ է հաղթահարում։ Նորից Արցախ գալը գիտակից որոշում էր։ Ասում է երեխաները վախեր ունեին, բայց արդեն պատրաստ են նոր իրողություններով եւ նոր աշխարհագրությամբ կյանքին։ Բացատրեցի, որ իրանց հայրիկը ստեղազոհվել, իրանց հոր թափած արյունն աստեղ պիտի պիտի գանք չնայած շատ ցավոտ է որ գալիս ենք ստեղ ու չեն կարողանում գնանք հադրուտ բայց դե ինչ արած էտել է դա Արգինեն ցավի միջից կարողանում է ճպտալ։ Ասում է այդ վարակից ճպիտն ու լավատեսությունը ամուսնու հետ համատեղ կյանքից է։ Երեք երեխաների հետ նաև այդ լավատեսությունն է ժառանգել որն իրեն օգնում է ամենածանր օրերին։ Մեր կողքին Արգինե Տոնյանն էր։